боби чорда сипас нигоҳ карда дидам ки ҳамроҳи барра яъне исо саду чилу чор ҳазор кас ба кӯҳи сиён меистанд дар пешонии онҳо номи барра ва номи падари ӯ навишта шуда буд ин лаҳза аз осмон садое шунидам ки мисли шувваси оби хеле калон ва садои баланди раъд буд дар баробари ин садо чунин ба гӯш мерасид ки гӯё торнавозони зиёд менавохта бошанд он саду чилу чор ҳазор кас дар пеши тахт чор махлуқи зинда ва пирон истода суруди нав месароиданд суханони он сурудро ба ғайр аз он саду чилу чор ҳазор нафаре ки аз замин харида шуда буданд касе аз худ кардан наметавонист инҳо шахсоне мебошанд ки ҳеҷ гоҳ бо зан ҳам бистар нашудаанд балки худро пурра ба хизмати худо супурда барраро ба ҳар ҷое ки мерафт пайравӣ менамуданд онҳо аз байни одамон харида шуда ҳамчун ҳосили аввалин ба худо ва барра пешкаш шуда буданд дар забонашон дурӯғе ёфт нашуд онҳо беайбанд سپس فرشته را دیدم که در بین آسمان پرواز میکرد. او به ساکنان زمین یعنی به هر ملت و قوم و زبان و خلق خوشخبری ابدی را اعلان میکرد. از خدا بترسید فریاد میکرد وی و او را بزرگ دارید چون که روزی جزا رسید او را که آسمان و زمین و بحر و چشمه های آب را آفریده است پرستیش کنید аз қафои вай фариштаи дуюм омада гуфт шикаст хурд шикаст хурд шаҳри бузурги бобил ҳамоне ки бомаи шаҳвати зинокориаш ҳама халқҳоро маст карда буд аз қафои фариштаи дуюм фариштаи сеюм омад ва бо овози баланд гуфт касе ки ҳайвони ваҳшӣ ва ҳайкали вайро парастиш мекунаду ба дасту пешонияш нишона мезанад از می غضب خدا خواهد نوشید این می پرزور است که به کاسه غضب خدا ریخته شده است وی در پیش نظری فرشتگان مقدس و بره در آتش و سلفور عذاب خواهد کشید دودی عذاب آنها تا ابد بلند می شود همین طور آنهایی که حیوان و هیکل آن را پرستش می کنند و نشانه نام آن را قبول کردند نه روز آرام می شوند نه شب. این همه صبر و طاقت ایمانداران مقدس را طلب می کند. یعنی آنها را که فرمانهای خدا را اجرا می کنند و به عیسی وفادار می مانند. سپس آواز را از آسمان شنیدم که می گفت چونین بنویس پس از این آنهایی که به خداوند روی آورده ترک جهان کردند مبارک هستند бале мегӯяд рӯҳи худо онҳо аз меҳнати худ роҳат хоҳанд кард чунки мукофоти корҳояшонро мегиранд сипас нигоҳ карда абри сафедеро дидам бар абр шахсе менишаст ки ба писари одам монанд буд ӯ бар сар тоҷи тилло ва дар даст доси тез дошт ҳамин лаҳза аз парастишгоҳ фариштаи дигаре баромада ба шахсе ки бар абр менишаст гуфт доси худро гирифта дарав намо ҳосили замин пухта вақти дарав расидааст мардумро ҳамчун ғалла ҷамъ овар ва онҳоро доварӣ бикун инак шахсе ки бар абр менишаст доси худро ба замин партофт ва замин даравида шуд сипас аз парастишгоҳи осмонӣ фариштаи дигаре баромад ва ӯ низ дар дасташ доси тез дошт баъди ӯ фариштаи дигаре аз қурбонгоҳ берун омад ки ҳукмфармои оташ буд ӯ ба фариштаи доздор бо овози баланд гуфт дози тези худро партофта аз токзори замин хӯшаҳои ангурро бибур чунки ангур пухтааст инак он фаришта доси худро ба замин партофт ва ангурро ғундошта ба ҳавзи ангурфишонӣ партофт ки он ҳавзи бузурги ғазаби худо аст хӯшаҳо дар он ҳавз ки берун аз шаҳр воқеъ буд пойкӯб карда шуданд аз ҳавз хун ҷорӣ шуд ки қади асп баландӣ ва 1600 стадия тақрибан 300 километр дарозӣ дошт